Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş soruyor. Diyor ki e, iftar e, etmeden namaz kılsak olur mu? Yani akşam namazında if, Allahu Ekber azan okunsa iftar etmedik direkt namaz kıldık olur mu? Evet. Asıl olan sünnet olan insan e, iftarda acele etmesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Buhari Müslim'de. La yezalun nasu bi hayrin ma accelul el fitrah. Yani ne kadar insanlar acele yapsa iftarda o kadar her üzerindedirler. Yani fitne, şer, musibet gelmemiş başlarına. Yani bu musibeti e, herin sabit kılmasını ne ne e, insanın toplumun üzerinde koyar? ki sünnete uymak. O da nedir? Acele iftar etmek. Yani muezzin dedi Allahu Ekber iftar edeceksin. İster bir yudum suyla, sünnet olan bir hurmayla. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anhu dediği gibi diyor ki kânen nebiyyuh sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yuftiru kable en yusalli ala rutabatin fe in lem tekun rutabatun eğer diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmalar, yaş hurma, ıslak hurma, yeni taze hurma yaz günü olur. Onu ile yapardır. Eğer o olmasaydı hurma, normal hurma, basılmış, kalmış hurma. Eğer o olmasaydı bir yudum, kaç yudum su içerdir. Ondan sonra namazın kılardır. Ondan sonra sufraya oturdu. Asıl olan budur. Yani asıl olan e, iftar etmektir. İftar etmek değil vücunda Türkçe'deki gibi illa ki Allahu Ekber dedi ben çorbamı yemeğimi yedim ondan sonra yarım saat bir saat sonra ben akşam namazını kılayım. Hayır bu Resulullah'ın sünnetinden değil. E, bunu tekrar dedik derslerde de anlattık. Resulullah'ın sünnetinden olan e, orucunu açmaktır. İftardan kasıt orucu açmaktır. Bir daha bir mesele var burada bir bir yerde oldun, orucunu e, açmak için hiçbir şey bulamadın. Oruç da açıldı. Burada orucu niyetle açacaksın. Bazı bazı insanlar var diyor e, elini parmağını ağzına koyup emeceksin. Böyle bunların aslı yoktur. Niyetle açacaksın. Allahu Ekber dedi. Sen de yanında hiç ne su var, hiçbir şey yoktur Allah'ın bir nimeti. Hiç elinde bir şey yoktu. Ne yapacaksın? Niyetten dersin. Allahümme ben niyet ettim, orucumu açtım. Bitti. Sen orucun açılmış olur. Evet. Ondan dolayı oruç açmak sünnettir. Hemen Allahu Ekber diye de açacağız. Ondan sonra açmak nedir? Bir hurmayla bir suydan. Sünnet olan budur. Ama yemekten de açabilirsin. Bir şartla bir şartla namazı tahir etmemek lazım. Cemaat namazını camide tahir etmemek lazım. Eğer o ehli hay, o ehli mantıka, o ehli mahalle yani o mahalle ehli anlaşsalar mesela Allahu Ekber dedi 15 dakika sonra yani 20 dakika sonra cemaat namazını kamat verecekler. O zaman ne yapacaksın? Yemeğini yersin gidersin camide namazını kılarsın. Eğer anlaşmamışlar bugün de Türkiye'deki gibi maalesef bizi çağırıyor muezzin ama beklemiyor. O zaman ne yapacaksın? Elinde hurmayı götüreceksin peçetede. Yem bir yudum su. Camide açacaksın. Namazını kılacaksın. Ondan sonra gelip evinde e, yemeğini rahatça yersin. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.